Mīlestības dzīve Dzīve nav nekas cits kā mīlestības paplašināšanās. Mēs varam vairot savu dievišķo mīlestību, iedziļinoties pirmavotā. Pirmavots ir Dievs, pati mīlestība. Mums jātiecas mīlēt visu cilvēci ar iekšēju izjūtu, apziņu un pārliecību, ka ikvienā cilvēkā ir Dieva dzīva klātbūtne. Ja dalīsieties mīlestībā, pieaugs arī jūsu spēja iemantot mīlestību. Jo vairāk atdosiet, jo vairāk saņemsiet. Paplašinot sevi, jūs paplašināt arī Dievu. Jūs paplašināt savu realitāti, Dieva visaptverošajā realitātē. Ja katru dienu spēsiet just, ka jūsu pirmavots ir pati mīlestība, un uz zemes jūs esat vienīgi tādēļ, lai domās un darbos dalītos mīlestībā, kas jau ir jūsos – tad jums arvien vieglāk kļūs iemantot dievišķo mīlestību. Ik brīdi jums ir daudz domu, tālāk ar katru domu jūs varat izpaust mīlestību. Jebko darot, varat just, ka šī darbība ir tieši mīlestības izpausme. Ja domājot vai kaut ko darot, spēsiet sajust, ka dāvājat mīlestību cilvēcei, visai pasaulē, tad arvien vairāk spēsiet būt atvērts visaptverošajai mīlestībai. Mīlestība ir pārveidojošs spēks mūsu cilvēciskajā dabā. Mīlestība pārveido mūsu atkarības dzīvi varenas brīvības dzīvē. Mīlestība aizstāv dzīvi. Mīlestība cīnās par dzīvi. Un galu galā mīlestība pārvēršas mūžīgajā dzīvē. Cilvēka dabā ir mīlēt. Vien viņam jāatklāja, ko ir vērts mīlēt. Šis meklējums modinās viņu savas patiesās esības piepildījumam.